Martin Goietz, Jean Goietz medikoren eta Mari Braten semea, mila zazpion eta darogoita amekako irailaren zortzian sortu zen urruinen, aristegia etxaldean. Biaramunean berean, bataiatu zutelaik herriko parrokian. Mila zortzion eta amazazpiaren abenduan, oita sei urterekin apestuik bere ala urruinan hasi zen, apez bezala, lehenik bikario eta gero erretor, emezorzi urtez ondotik, aintzilara badoa, han egonez hilabete batzutan, erretor, hor usten duela gero bere kargoa berroita borz urteikin. Urruñara jintzen, berriz, bizitzera eta han hil, mila zorzion eta berroita emeretziko ekainaren amabian, irurogoita zorzi urteikin, frontoinetik urbilden pusant baitan. Mila zorzion eta berrogoita mairuan Antona Badiak antolatu zituen lore jokoetan parte hartu zuen urruñan, epaimaikide bezala. Handik bi utzi behar izan zuela ikargu hori osasun arazoengatik. Martin Goietz bereziki ezaguna da, mila zorzion eta berrogeita amabian bai honan imprimatu zituelakotz, fableak edo alegiak lafontenetaik bereziz hartuak. Goietzek lafontenaren amabi liburuetan autaketa bat egiten du, eta eunta ama berroita bat alegia gaz eh, publikatzen, eskoraz. Gainera, alegia hoien euskarazko itzulpenek anotazio bereziak barituzte. Pentsatzen duelaik jendeek adibidez ez dituztela behaz itzoiek eh, konprendituko. Anitzetan, greko erromatar mitologiako personaien izenak dira, Jupiter edo Morfeo, orienteko lurraldeetako referentziak, ala nola pasa, animalia eksotikoak, dromaderoa bezala, edo garaiaietan berriak eh, diren e, zientzia tresnen izenak, ala nula mikroskopa. Baionan eh, publikatu zuen liburu azkampo, kantikak idatzi zituen, poesiak, eta bereziki Florianen alegiak eskorara itzuli. Florianen alegien itzulpenak publikatu gabe gelditu ziren, La Fontenaren alegien itzulpenen parte bat bezala. Altxor preziatuak diren zirriborro hoiek Antona Abadiaren funtsetan eta ari esker zainduak izan dira. Gaur